ma jutustan teile lugu, mis pole enne kuuldud. on surnul hauas habesuus, on surnul habesuus need pikad karvad. no mis sa arvad, on surnud näos kui me teos. Need hirmsad karvad, no mis sina arvad, on surnud näos kui me teos alt sai lahti kaevatud, surnu välja võetud, habe maha aetud ja siis jälle maetud. Need pikad karva, no mis sina arvad, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis sa arvad, on surnu näos kui imeteos meistritund ja Miku Märk surnukehad kandsid. igal vastu tuli all hammustada andsid. Need pikad karvad, no mis siin arvad, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis siin arvad, on surnud näos kui imeteos nüüd me lähme lauluga vanapoiste riiki, kõik, mis siin jäi saamata, seal saame topeltriiki. Need tikad karva, no mis sina arva, on surnu näos kui imeteos. Need hirmsad karvad, no mis sina arvad, on surnu näos kui imeteos